Kah capítulo Saulopa iñikusqanmanta Sauloñataqmi Jesucristoman iñiqkunata sacerdote sacerdote jefen man pasarja. Obesio oficiókunatam mañakurqa Damasco yachtapi asikonapi, wasikunapi kunapaj, chaynapi Jesucristo kunata warmitapas jaritapas Presuta Jerusalén Yachtaman pusamunanpaq. Damasco llaqtaman chayaykuchkaptinñam, yamanta huklipia y hina kanchay korja Chaymi Saulo pampaman kuspan uyarerja. Saulo, Saulo, imanasqataq ñakarichiwanaykipaq hatikachawanki? Nechta. Chaymi Saulo Taporja. Pitahkanki kanki, Señor? Nispa. Inapting Morja. Nyohaha hati ke kachawasqayki Jesusmi kani. Hatarispayki Damasku llaqtaman yaikui. Chaypim imam ruranaykita nisunki. Nispa. Saulo Sauluan rikkunam chayrimamusqanta uyarirqaku. Ichaqa manan pitapas pamanta Chaymi pang. Mananya Sauluñataqmi pampamanta hatarispan, nyau imatapas rikurqachu, raiko. Chaymi y corjaco. Damascoman napim Chaynapim kimsa ukarja karqa mana matapas mi mi ni nitaq tumarqachu. Chay Damasco mi acharja Jesucristupi ananias Ananías su tío gruna. Paimanmi señor pan nerja. Ananías, nispa. Chaymi pay nerja. mata señor, nispa. Chaymi señor nerja. ki rey, Derechos otíos kaliman. Inaspaiki judas wasimpi tarso llaqtayoq sauluta maskamuy. Paimi Dios tamañakuspan, revelación nimpi rikusurjanki, paipa kashangman Chainapi, chainapi paipa hawangman makikita churaykuptiki, uktawan kunampa. Chaymi Ananías nerja. Señor llay, achka grunakunam willawarqaku chay mantaja. Paija Jerusalén yaktapim, hangman iñikkunata ñakarecherja. Kunanñataqmi sacerdotikunapa jifimpa kamachiskan hamurun, hampa sutikipi mañakuqkunata Chaimi Chaymi señorñataq Ananías tanerja. Pasaypuni, rey aklarqani, huklawnasyunkunapi runakunaman, Kunaman hinaspa Israelpa mirayninkunaman ñuqamanta willakunanpaqmi. paiman ñuqaraykul llumpay ñakarinanta. Chaymi Ananias pasarqa Saulopa kasqan wasiman, hinaspam yaykuruspan Saulopa hawanman makinta churaykuspan nerja. Wauhey Saulo, chay, amusqayki ñampi rikurisuqniki Señor Jesusmi, kachamuarqa hamta jawarichinaypaq, hinaspa chuya pa juntasqan kanaykipaq, nispa. Hinaptinmi chay punilla, paypa manta wichirurqa iskama hina. Inaptingmi hawakurqaña. Chaymi Saulo hatarispan bautizachikurqa. Mikuywan kallpanchakuykuspanmi chay punchawkuna qiparqa Damasco llaqtapi iñiqkunawan. Damasco llaqtapi Saulo manta. Saulo willakurqa puñunakunanku wasikunapi. Jesucristoqa Dios pachurinmi, nispa. Lliw uyariqkunañataqmi Kuspanku kainata ninakurqaku manachu kay runaqa jerusalem llaqtapi purirqa jesucristupas sutinpi mañakuqkunata manachum kikinpuni kaimampas hamurqa Sacerdote prisucharuspan sacerdotikunapa jefinkunaman apanampa, nispa ichaqa saulum aswan aswan kalpanchakuspan Jesús prometes prometesqa cristo uyakurga. Chainapi chaynapi damaskupi judío judiokunapas ima imapiensaytapas manatinankkukama. Saulopa lluptikusqan manta. Achka puncha upasaruptinmi, udiokuna yacharachinakurjaku, Sauluta wañurachinankupa. Ichaka Saulum chayta yacharurqa. Chaymi paykuna tutapunchaw chay llaqtapa kunapi suyaqku wañurachinankupa. Aswanja iñiqkunam hatun kanastapi Sauluta tutallan uraykarachirqaku, chayllaqtapamoyorejnin perjanta. Jerusalén llaqtapi Saulo manta. Saulo Jerusalénman chayruspanmi, iñiqkunawan munarja... munarqa. paikuna manchakurjako... ...Jesucristo Jesucristuman iñisqanta mana crispanko. Saulo Bernabémi, Sauluta posarja apostolkunaman, hinaspan Jesucristo Jesucristuta ñampi Saulo manta y tapas señor hangmanta Damasco damasku llaqtapi mana manchakuspa pas. Chay rimasqanmantapas Jerusalén piña apostol kunawan puriq mana señor Señor, Pasutimpi. Atipana atipanakuqtaqmi griego rimaq judiokunawanpas aswanja paykunam perejko. man jesucristuman kuna chayta pancom saulota Posarurjaco, cesariaman enaspam tarso llaktaman aviarurjako. Chaymi iñikunaqa, y judía laupipas, Galilea laupipas, aspa Samaria laupipas, aucaña karjako. Iñininkupim aspa inaspam señor tamanchacospanku causajko. Chuya espiritupa kalpanchashan kaspankum aswan aswan mirajko. sano sanoyashan manta. Apóstol Pedrom, Llapa iñiqkunata lida yaktapi, iñiqkunamanpas CHAYARURJA Chaypim TARERJA Enea sutiyo GRUNATA PAIMI suchuyaruspan PUSA GUATANYA kamapi KACHKARJA mi Pedro nerja Eneas, Jesucristum sanuyarachisunki. atarispaiki KAMAIKITA ALICHAY Nispa. Chay ratulyam, Eneas HATARIRURJA Lida yaktapi hinaspasarung yaktapi liu y Paitaricororjaco en aspancom Señor Jesucristo magna en causa Dorcaspa causareros manta. Chayhupi llaqtachapim yacharqa Jesucristupay iñikuq tabita sutiyuq huarmi. Paypa sutingmi Grigori pi karja Dorcas. Paymi achka allinkunata ruraq, inaspam wakchakunata yanapah. Chay unguruspangmi, unquruspanmi Chai Chaymi korpunta bañaruspanko wasipa y corjaco... Lida yachtam hichpalla Karha chay hupi llaqtamanta. Chaymi chay pi Pedro kasqanta yacharuspanku, iskay kunawang nichimurjaco... Kunampuni pasamuy, hupi yachtamang... nispa. Chaynata Pedroman willaykuptinkum pasarqa paykunawan. Chayaruptinñataqmi Pedrota pusaykurqaku, pa Pedro kwartuman. Pedroman llapa y kuspam. Wajastin hawachirqaku durqaspa rurasqan kamisakunatawan walikunata. Pedruñatagmi, chaypilliw kunata dios ta Diosta mañakurqa. inaspan chay wañusqa hawarispan Tabita, hatari, nispa. Chaymi tabita inaspan pedro Pedro Chaymi Pedro, makinmanta apikuspan Hayaspan mi Paikunaman paikunaman Chaytam hupi llaqtapi y runakuna Chay mi señorman y y Chay llaqtapim Pedro jeparja, achka punchaw, simon Simonpa wasimpi.